บุ๊กทู ยี่สิบแปด двадцать восемь, двадцать восемь. ในโรงแรม การร้องเรียน в гостинице жалобы, В гостинице. Жалобы. ฝักบัวใช้งานไม่ได้ душ не работает, Душ не работает. ไม่มีน้ำอุ่น нет теплой воды, Нет теплой воды. คุณมาซ่อมมันได้ไหมคะ могли бы вы это отремонтировать? Могли бы вы это отремонтировать? ในห้องไม่มีโทรศัพท์ В номере нет телефона, В номере нет телефона. ในห้องไม่มีโทรทัศน์ в номере нет телевизора, В номере нет телевизора. ห้องไม่มีระเบียง в номере нет балкона, В номере нет балкона. ห้องนี้เสียงดังเกินไป В номере очень шумно. В номере очень шумно. ห้องนี้เล็กเกินไป номер очень маленький, Номер очень маленький. ห้องนี้มืดเกินไป номер слишком темный, Номер слишком темный. เครื่องทำความร้อนไม่ทำงาน отопление не работает, Отопление не работает. เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน кондиционер не работает, Кондиционер не работает. โทรทัศน์ไม่ทำงาน Телевизор сломан. Телевизор сломан. ดิฉันไม่ชอบเลย это мне не нравится, Это мне не нравится. มันแพงเกินไป Это слишком дорого для меня. Это слишком дорого для меня. คุณมีอะไรที่ถูกกว่านี้ไหมคะ у вас есть что-нибудь подешевле? У вас есть что-нибудь подешевле? ที่พักเยาวชนใกล้ที่นี่มีไหมคะ Здесь есть рядом молодежная туристическая база. Здесь есть рядом молодежная туристическая база. มีเบดแอนด์เบรดฟาสใกล้ที่นี่มีไหมคะ Здесь есть рядом пансион. Здесь есть рядом пансион. มีร้านอาหารใกล้ที่นี่มีไหมคะ Здесь есть рядом ресторан. Здесь есть рядом ресторан.